Вострая брама. Аўтарская перадача Сергея Дубаўца. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Для мікрафону аўтар перадачы. Сёння ў вострай браме дзве падзеі апошняга часу, літаратурная і кніжная У вільні выйшаў беларускі нумар літоўскага часопіса мятай. На думку наша рэцэнзента амаль такі самы, як падобныя нумары, што выходзілі ў сярэдзіне сямдзясятых. Таксама ў вільні адбылася прэзентацыя новага і, як высвятляецца першага ў незалежнай літве падручніка гораду. Новы даведнік напісаны мэтрам літоўскага інтэлектуалізму і мае на сабе адбіткі ўсіх плямаў сучаснага літоўскага мыслярства, як светлых, так і цёмных. Гэта думка другога нашага рэцэнзента. Пачнем з беларускага нумару літоўскага часопіса. Яго чытаў і аналізаваў наш віленскі карэспандэнт Андранік Антанян. На маім пісьмовым стале кастрычніцкі нумар часопіса мятай. На ягонай вокладцы сінім па белым напісана: беларуская проза і паэзія. Літоўскі перыёдык мяты паводле свайго статусу і ролі ў літаратурным жыцці літвы з'яўляецца адпаведнікам беларускага часопіса полымя. Афіцыёз саюзу пісьменнікаў, пра існаванне якога ўсе ведаюць, але на які мала звяртаюць увагі. Першым перайсці да самой публікацыі зраблю невялічкае адступленне. На працягу апошняга дзесяцігоддзя пераклады з беларускай мовы ў літве час ад часу з'яўляліся, але яны былі спарадычныя, нечаканыя і не зусім зразумелыя, як для беларусістаў, так і для кніжнага рынку. Рэч у тым, што на працягу апошніх 10 гадоў у літве не з'явілася ніводнага новага перакладчыка з беларускай мовы. І нельга сказаць, што літоўцы зусім абыякавыя да сваіх суседзяў. То там прыгадаюць рэгора барадуліна, тут купалу з коласам, а часам бывае, што на старонках тыднёвіка Щаўрыс Атэны пабачыш сярод аўтараў імя новапалачаніна ў Вадзіміра Лобача. Гэтая цікавасць звычайна сягае не далей за згадку пра факт існавання суседняга народу, альбо дзеля чарговага падкрэслення спецыфікі віленскага каляыту. Праблема ў нас саміх. Ні міністэрства культуры Беларусі, ні грамадскія арганізацыі кшталту саюзу пісьменнікаў ці пен-цэнтру нічога не зрабілі для таго, каб новыя перакладчыкі з беларускай мовы з'яўляліся няма прадуманай праграмы падтрымкі ці заахвочвання перакладаў беларускай літаратуры. Занятак гэты акупавалі людзі збольшага выпадковыя і робяць гэта ў вольны ад асноўнай працы час. У такім становішчы не варта здзіўляцца, напрыклад таму, што апошняй беларускай кніжкай, якая была перакладзена на літоўскую мову, быў раман валянціны Коутун крыж міласэрнасці амаль не заўважаны ў свой час беларускім чытачом. Тут якраз усё вельмі проста. Падзеі разгортваюцца ў вільні. Галоўнай гераіне твору беларуская дзяячка Алаіза Пашкевіч для літоўскага чытача таксама больш-менш знаёмая постаць, бо была замужам за сцяпанасам кайрысом, адным з лідараў літоўскай сацыял-дэмакратыі. Раман пераклала даўняя прыяцелька раманісткі, а разам і старшыня асацыяцыі беларусістаў літвы Альма Лапінскіня. І не толькі пераклала, але здолела прабіць на кнігу фінансавання. І што з таго, што ў вачох чытацкай публікі суседняй краіны мы прадстаўленыя амаль выпадковым творам. Праблема паўтаруся ў нас саміх. Андранік Антанян сцвярджае, што праблема перакладу беларускай літаратуры ў прыватнасці на літоўскую мову у нас самых. Сапраўды нішто не замінае надрукаваць чытэльны беларускі твор у літоўскім перыёдыку, якіх выходзяць дзясяткі. Ніякіх бар'ераў непрыймальнасці або ідэйнае забароны не існуе. Вось толькі прапановы няма. Яшчэ адзін спосаб пашырэння свайго гэта інфармацыя. Мы пра цяперашнюю літоўскую літаратуру ведаем не больш, чым літоўцы пра беларускую. Гэта значыць амаль нічога. Чаму гэта важна? Ды хоць бы таму, што нашы краіны маюць 700 кіляметраў супольныя мяжы і 500 гадоў супольнай гісторыі. Вільня адменску бліжэй за самы блізкі беларускі абласны цэнтр, а такое адчуванне быццам жывем у розных канцах свету. Няма інфармацыі. Андрані Кантанян працягвае. І вось нумар часопіса мяты. Калі першы раз гартаў яго, дык адзіная думка, якую я змог для сябе больш-менш выразна сфармуляваць, была. Дык вось ты якая беларуская літаратура. Сапраўды, наше прыгожае пісьменства за апошняе стагоддзя увабрала ў сябе безліч аўтараў. І калі я пабачу пад адной вокладкай міколу гамоку і з метра вішнёва, я прыму гэта нармальна бо ўрэшце абодва пісалі по-беларуску. Але часопіс мяты, шчыра кажучы, мяне здзівіў. Беларускую прозу і паэзію прадставілі апавяданне Васяля быкова, вялікодныя яйкі, вершы Геннадзя Бураўкіна, Нілахілевіча, Олега Нікуліна, Алеся Пісьмянкова, Сергея Законнікова, Васяля Зуёнка, апавяданне Алеся Жука, душа ў чыстым полі і версеты Алеся Разанова. Наяўнасць у гэтым спісе Васіля Быкава і Алеся Разанова патлумачыць няцяжка. Алеся Разанова ў вільні яшчэ памятаюць як калісьці актыўнага перакладчыка літоўскай паэзіі. Да таго ж ягоныя версеты выклікаюць у перакладчыка нябольш галаўнога болю, чым інструкцыя да газонакасілкі. Але наяўнасць імёнаў, з якімі літоўскі чытач мог пазнаёміцца ў савецкія часы, проста здзіўляе. 80-е, а асабліва ў 70-е гады усе гэтыя аўтары за выключэннем маладзейшых Нікуліна з пісьмянковым актыўна перакладаліся на літоўскую мову, але і тады не былі заўважаныя. Няўжо гэтая новая публікацыя толькі спроба прышчапіць літоўскаму чытачу тое, што 20 гадоў таму ўжо не выклікала прыкметнага захаплення. У прадмове да падборкі сказана, што гэтая публікацыя спроба аднавіць літаратурныя сувязі паміж беларускай і літоўскай літаратурамі і што кастрычніцкі нумар часопіса поўмя таксама мусіць быць прысвечаным літаратуры суседняй краіны. Праўда, супрацоўнікі беларускага часопіса не стрымалі слова і з дасягненнямі літоўскай літаратуры беларускія чытачы раней за снежань не азнаёмяцца. Тое, што часопіс мяты адвольна сфармуляваў як беларуская паэзія і проза, усяго толькі плён творчасці супрацоўнікаў часопіса полымя, пра якіх успамінаюць найчасцей з нагоды юбілею і круглых датаў. Гэта мяне зусім не абурае. Зразумела, атрымліваецца так, што гэтая публікацыя становіцца ў інфармацыйным вакууме візітоўкай беларускай літаратуры ў літве і застанецца такой яшчэ не адзін год з гэтым давядзецца лічыцца так ці іначай. Але гэта праблема вельмі прыватная і тычыцца яна выключна тых беларускіх літаратараў, што жывуць і працуюць у вільні. Мяне хвалюе зусім іншае пытанне. Чым кіраваліся старажылы старонак полымя, калі прапаноўвалі менавіта такі спіс рэпрэзентантаў беларускай літаратуры сваім літоўскім калегам. Няўжо сапраўды карабель упэўнена ўзяў курс на дно і за апошнія дзесяцігоддзі не з'явілася аўтараў больш актуальных чым нілгілевіч ды алесь жук тых аўтараў з якімі рэдактар полымя Сергей законнікаў звязвае будучыню свайго выдання і чы сапраўдны творчы росквіт яшчэ чакаецца няўжо такіх няма хацелася б верыць што гэтая старонка беларуска літоўскіх літаратурных сувязяў выпадковая Сапраўды афіцыёзная стылістыка беларускага нумару літоўскага перыёдыка не ідзе яму на карысць. З іншага боку дзверы літоўскіх выданняў адкрытыя для падобных ініцыятываў. І ўсё залежыць ад таго, хто гэтым будзе займацца. Узяўся рэдактар часопіса полымя, натуральна, мы атрымаем палымянскіх аўтараў. Узяўся б алесь аркуш, была б падборка пісьменнікаў з таварыства вольных літаратараў, седарук, гумянюк, пацюпа, а ўзялася б наша ніва былі б арлоў глёбус адамович бабкоў узяўся б архе прагрымелі б хаданович і ева вежнавец гэта нядобра і нядрэнна гэта проста адлюстраванне цяперашняга часу калі робіцца тое што ты робіш або тое што ён робіць а калі ніхто не робіць дык нічога і няма а літаратурная іерархія будзе складацца паводле здольнасцяў і талентаў а не паводле дзяржаўнага размеркавання і усталяваных нейкім прэстыжаў для літаратуры якраз вельмі добра што былыя савецкія монстры саюзу пісьменнікаў або інстытуту літаратуры або часопіса полымя страцілі сваю ролю вызначальнікаў хто вялікі а хто так сабе і зраўняліся з астатнімі літаратурнымі асяродкамі. На вяршыні іерархіі засталіся імёны. З кожнага асяродку цяпер міжволі будуць вылучацца найбольш таленавітыя і чытэльныя творцы, якія разам і складуць той беларускі літаратурны алімп. Калісьці такое будзе, а пакуль, Не так даўно ў Швецыю ездзілі прадстаўляць беларускую літаратуру чатыры паэты. Скажу шчыра, што большасць з іх не тое, што не чытаў, але не чуў імёнаў. Аднак гэта яны зрабілі і гэта ёсць. І гэтым можна захапляцца ці абурацца гэтаксама як палымянскай падборкай беларускіх аўтараў у літоўскім часопісе у беларускім літаратурным працэсе адбываецца сёння малазаўважная і разам з тым вялікая перабудова. У некаторых пакоях ужо зроблены еўрарамонт, у некаторых дажываюць сваё колішнія фаварыты, заслужаныя пенсіянеры, яшчэ ў іншых моладзь зрабіла сквот, а нейкія памяшканні стаяць пустыя. Першы шок ад такіх пераменаў прайшоў. Мы зразумелі, што так цяпер ужо і будзе калі ж пройдзе другі шок мы зноў пачнем усведамляць што гэта ўсё адзін дом і што ён наш вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў у аўтар праграмы Сергей Дубавец. Месяц таму у вільні прайшла прэзентацыя новай кнігі. Падзея незвычайная, бо тычыцца таксама і Беларусі, а яшчэ незвычайная, бо ў Мску такое ўявіць сёння цяжка. За час пасля прэзентацыі вялікі па беларускіх мерках наклад кнігі быў прададзены цалкам. Сергей Харыўскі распавядае. Нядаўна ў вільні прэзентавалі новую кнігу. Сабраліся шматлікія госці, выдаўцы, літаратары, гісторыкі, міністры, журналісты ды іншая публіка, якая зазвычай запрашаецца на імпрэзы нацыянальнага маштабу. Сабраліся не дзе-небудзь, а на вежы едыміна, пад цёплым восеньскім небам на тле панарамы старога места. Было там віно, садавіна, кветкі ды несупынны пошчык фотоапаратаў выдавец Раймонда Спакніс быў задаволены. Сама прэзентацыя стала інфармацыйнай нагодаю для таго, каб уся літва дазналася пра выхад новыя кнігі. І ўжо праз месяц выдавец канстатаваў, што 30-тысячны наклад разышоўся цалкам. Кніга завецца проста: вільня Яе аўтар паэт эмігрант мысляр і праваабаронца прафесор ельска амерыканска універсітэту Томас Венслава. Найбольш аўтарытэтны ды прызнаны сёння ў свеце літоўскі інтэлектуал. Вось чаму той сёй чакаў ад гэтыя кнігі нечага большага. А атрымаўся проста зграбны пуцяводнік па горадзе і ягонай гісторыі. Безумоўна, аўтарскі суб'ектывізм месцамі прарываецца экспрэсіўным лірычным словам або ў адборы персанажаў і помнікаў, вартых на думку венславы увагі. Але збольшае гэта падручнік, добры літоўскі падручнік. Сам Венслава ў вільні не нарадзіўся. Не тут прайшло і ягонае дзяцінства. Ён належыць да пакалення літоўцаў, што прыехалі сюды па вайне, а цяпер ужо шмат гадоў жыве ў ЗША. Тым не менш напісаць гэтую кнігу выпала менавіта яму чаму. Рэч у тым, што да апошняга часу не было ў вільні падобнага літоўскага выдання. Былі танныя савецкія кніжкі, было фундаментальнае выданне влада Сэдрэмы, у свой час апошняя дырэктара беларускага музею Мялуцкевіча, прысвечаная зніклым помнікам і краявідам вільні. Была выдадзеная па-літоўску вільня Адама Кіркора – а вось уласна літоўска найноўшага падручніка не было. Запоўніць прабел мусіла нешта незвычайнае. Кніга павінна была прагрымець, захінуць аўтарытэтам аўтара ўсё тое, што ўжо было напісана пра вільню па-беларуску, па-польску, па-расейску. Гэта мусіла быць пераадоленне комплексу незасвоенасці вільні, які ўсё яшчэ ўласцівы літоўскім інтэлектуалам мушу ўставіць свае тры грошыкі для тых, хто слухае вострую браму ўпершыню. Вільня або па-літоўску вільнюс это старая сталіца вялікае княства літоўскага на культурную спадчыну, якой прэтэндуюць як самі яе цяперашнія гаспадары літоўцы афіцыйнай сталіцы, якіх вільня стала ў 1939 годзе, так і іншыя народы палякі для якіх гэта горад міцкевіча жыды якія доўгі час складалі тут большасць насельніцтва а таксама беларусы для якіх тут уся іхная дасавецкая гісторыя спрэчка пра вільню вядзецца даўно літоўскія інтэлектуалы і сёння часцяком наракаюць на тое што не засвойваюць горад до да конца да самая ягоная сутнасці і тлумачыцца гэта тым, што пачалі яны гэтае засваенне толькі паўвека таму, а таксама тым, што вільня шматнацыянальная і на кожным кроку тут даюць пра сябе знаць памяткі іншых чужых культур. Словом вільня гэта суплёт. І літоўцам натуральна не дае спакою тая згаданая незасвоенасць. Кніга, пра якую распавядае Сергей Харыўскі, павінна паспрыяць да ўсведамленню чыста літоўскай вільні як увачок саміх літоўцаў, так і ўсяго свету. Вен слова мімаходзь паўтарае клішэ літоўскай гістарыяграфіі. Напрыклад, пра тое, што ў справаводстве вялікае княцтва паслугоўваліся так званай канцелярскай славянскай мовою, што большасць насельніцтва вільні заўсёды складалі літоўцы і палякі, судовыя дэкрэты і пастановы ў 15 стагоддзі абвяшчаліся тут на літоўскай польскай а часам на нямецкай ці расійскай мовах аб'ектыўнае сведчанне пра тое што дзяржаўнай моваю у вкл была беларуская ізноў ігнаруецца Праўда, у адрозненне ад сваіх папярэднікаў Венслава спрабуе быць больш аб'ектыўным. Ён робіць шмат рэверансаў у польскі бок, ці не першым з літоўскіх аўтараў падобнай літаратуры бярэцца вызначыць месца жыдоўства ў віленскай гісторыі цытую у галіне палітыкі жыды часта супрацоўнічалі з літоўцамі і беларусамі з'яўляліся таксама супольныя культурныя акцыі выставы і канцэрты конец цытаты спрабуе аўтар быць ветлівым і да беларусаў вось маўляў была друкарня на бацькі беларускай літаратуры францішка скарыны тут у 1522 годзе а літоўскую кніжку ў вільні надрукавалі толькі ў 1595 згадвае аўтар і аніматара беларуска адраджэнская руху яна чачота кастуся каліноўская янку купалу нашу ніву згадвае што беларускі адраджэнскі рух падтрымліваў шчыльныя кантакты з літоўскім у ізноў цытую беларускі нацыянальны рух таксама так у вялікай ступені звязаны з вільнею быў слабейшы і падтрымліваў досыць блізкія дачыненні з рухам літоўскім конец цытаты даецца таксама статыстыка беларускіх выданняў у пачатку два стагоддзя на гэтым бадай і ўсё што тычыцца беларушчыны Прытым Венслава забываецца згадаць друкарню пятрам сцеслаўца, што адкрылася тут у 1569. Цалкам выпадае гісторыя грэка-каталіцкай царквы ў вільні, хоць менавіта тут быў утвораны першы уніяцкі манастыр. выпадаюць Богушевіч, найбагацейшы беларускі музей і беларуская гімназія. Кампазітар галкоўскі названы чамусьці расейцам, а скульптар Рафаў Яўхімович літоўцам. Зразумець аўтара можна, бо гэта літоўская кніга пра вільню. Менавіта так літва ўспрымае сваю гісторыю. Гэтак яе будуць успрымаць цяпер і ў свеце. Кніга перакладзеная па-польску па-ангельску, неўзабаве з'явяцца расійскі і нямецкі пераклады. Нямала цікавага тут і для беларусаў У даведачнай частцы, прысвечанай помнікам і памятным мясцінам можна дазнацца, у якія дамы хадзіў кастусь каліноўскі, дзе жылі радзівілы, сапегіці, храптовічы, міхал кляфа агінскі, станіслав манюшка альбо янка купала. Калі хто будаваў тыя дамы і бажніцы, як зваліся раней вуліцы, на якіх яны стаяць, дзе ў вільні была пагулянка і дзе такое зарэчча. Даведачнасць не мае пад сабою ідэалогіі. Гэта ўжо дасведчаны чытач, сам можа ведаць, што віленскія дойліды Франкевіч, жаброўскі лянкевіч ці падчашынскі родам усе з беларусі. Пра гэта напісана ўжо ў беларускіх кнігах. Кніга Венславы, выдадзеная шыкоўна, як для постсавецкіх краёў. Прыгожы дызайн безліч каляровых ілюстрацыяў, фотаздымкаў найлепшых фатографаў бяручы гэткую кніжку ў рукі, не хочацца думаць, што нехта некага абышоў, забыў ці пакрыўдзіў. Вельмі істотна тое, што даведнік вільня не толькі культурны і светапоглядны, але і камерцыйны праект. І калі мы пазіраем на яго з зайздрасцю, дык зайздрасць пачынаецца менавіта адсюль. Мы звярнуліся да выдаўца новага даведніка з пытаннем, ці магчыма выдаць яго па-беларуску калі ласка адказаў той 2000 асобнікаў за ваш кошт. Тым часам друкуецца ўжо другі літоўскі 30тысячны наклад для краіны, якая ў тры разы меншая за Беларусь. Уявіць сабе нешта такое ў нас, нават не пра вільню, а пра Менск я не магу. Вось дзе пачынаецца зайздрасць. Аднак адставіўшы пачуцці, я ўсё ж спрабую знайсці тое канкрэтнае, што можна было б параўнаць у нашай і літоўскай сітуацыі. І знаходжу. Першае стартавае фінансаванне на кнігу Томаса Венславы далі ў літоўскім міністэрстве культуры. Ёсь там такі фонд, якому адлічваюць тры працэнты ад даходу ўсе літоўскія вытворцы гарэлкі. Гэтак распарадзіўся ўрад. Зробім высновы безумоўным і неаспрэчным рухавіком культуры ў цяперашнім свеце з'яўляецца прыватная ініцыятыва. Але у адрозненне ад Беларусі у літве, як і ў іншых постсавецкіх краінах такую ініцыятыву часцяком падтрымлівае дзяржава. І тады добрая справа набывае агульнанацыянальны розгалас і значэнне. Усё астатняе культурная іерархія, літаратурны працэс і новыя імёны і шэдэўры ўсё гэта складаецца само. Дзяржава не мусіць у гэтым удзельнічаць, яна мусіць падтрымліваць. Інакш усё ставіцца з ног на галаву і не развіваецца і ледзь жыве нечалавечыя высілкі беларускіх аўтараў дзеля абсалютна мізэрных накладаў кніг, якім абвешчаны байкот у друкарнях і кнігарнях, якія хутчэй нагадваюць шуфляды пісьмовых сталоў, куды і рукапісы кладуцца да лепшых часоў. Менавіта так, на жаль, узнікае і існуе сёння большасць найлепшых з'яваў беларускай літаратуры і культуры. выслухали аўтарскую перадачу Сергея дубаўца вострая брама.